بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa الآخرة mwaka 1443 katika darsa kitabu ahadithu al-akhlaq لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندلينا الفصل السادس رحمة العيال kuonea huruma watoto تلفكيها قول المصنف رحمه الله قال ودعوة الوالد لأولاده مستجابة لا ترد دعاء يمزازي كموم بيم تتواكي ni dua yenye kupita na kukubaliwa hairudishwi كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما لوثبوت توقمتم صلى الله عليه وسلم سمع ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعتات ni zenye kukubaliwa hazina shaka da'watu alwalidi du'a ya mzazi kumwombea mtoto wake wa da'watu almusafir na dua ya msafiri wa da'watul madhlum na dua ya yule anayedhulumiwa pindi anapodhulumiwa وفي رواية ودعوة الوالد على ولده دعاء مزازي kwa mtoto wake katika pande zote mbili da'watul walidi liwaladihi bimaana kamwombea khairi basi dua yake yakubalika wa da'watu alwalidi ala waladihi kadhalika akimwapiza yule mtoto wake dua kama ile pia ni yenye kukubaliwa katika pande zote mbili فمن الرحمة بالأولاد كثرة الدعاء لهم بالخير katika huruma ya mzazi anaotakiwa kuwa nayo juu ya mtoto wake ni kukithirisha kumwombea yule mtoto kheri awe atamwombea dua mtoto wake والحذر من الدعاء من الدعاء عليهم بالشر na tahadhari sana kutokamana na kuwaombea shari watoto wake kuwaapiza لا سيما في حال الغضب haswa haswa katika hali ya hasira akiwa na hasira mara nyingine mzazi aweza kutokwa na neno akamwapiza yule mtoto na mtoto pia upande huu atakikana achunge sana kuwaudhi wazazi wake sababu kumuudhi yule mzazi yaweza kusababisha yeye kuku, kukuapiza binadamu akatoa neno likawa ni sababu ya wewe kuangamia fi dunya wal akhirah si duniani tu aweza mzazi akamwapiza mtoto wake akaangamia hapa duniani na kesho akhira sallallahu alaihi wasallam فلا يتعجل فلا يتعجل الوالد بالدعاء عليهم asifanye haraka yule mzazi kuwaapiza watoto wake fatustajaba da'wa ile dua yake ikakubaliwa thumma yandam baada dhalika annadamata shadida kisha akajuta baada ya hapo majuto makubwa wako wengi katika wazazi washafanya jambo kama hili wakajuta mzazi akamwapiza mtoto wake kwa jambo baya likampata na wakati mwingine mzazi aweza kumwambia yule mtoto ane na mwana wa kugongwa na gari wewe kabla hajatoka akagundua mm, mimi mmemwapiza mtoto wangu ya rabbi sikukusudia ya rabbi agongwe mbali wewe si shapita mara ngapi shatokea iwajua hakika mimi nimefanya makosa na ikampata ile duaa aliyomwapiza nayo yule mtoto mzazi achunge namna anavyofanya na wazee wa zamani rahimahumullah walikuwa wamejizoesha katika ndimi zao kuwaombea kheri watoto wao haswa mimi nikizungumzia nazungumzia wazee wa Kiarabu utawakuta akishikwa na hasira amwambie mtoto Allah yahdik Allah yahdik Allah yahdik ya waladi Allah kuongoze na ana asira hapo na nyingine mwanalana wewe ulaaniwe wewe sijui ah, maneno gani sasa kuna baadhi wengine wazazi akishikwa na hasira mwana laana wewe eh, wajua maana yake mzazi akilaaniwa mtoto utamweza pengine amekuudhi kweli lakini akilaaniwa sasa sasa akawa ni maluni sasa la ilaha illa Allah si ndio balaa zitazidi kwa mzazi ajizoeshe kuwaombea kheri watoto wake upungukiwi kitu wewe mtoto wako akikuudhi ukimwambia Allah akuongoze bali hii ni kheri kwa mzazi achunge asije akajuta فقد حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال متومي wetu صلى الله عليه وسلم أم تتاذريش hilo akasema لا تدعوا على انفسكم msijiapize نفس زينه ولا تدعوا على اولادكم ولا msiwapize watoto wenu wala tad'u ala amwalikum wala msiapize mali zenu la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum isiye kafikiana na wakati ambao Allah akiombwa hutoa ikawa atawaitikia maapizo yenu kama hayo mkajuta rawahu muslim قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير wakana al-insanu ajula na mwanadamu huomba shari kama vile aombavyo kheri kwani mwanadamu ni mwenye pupa yani aweza kuwa kwa mfano apeleka gari yake ile gari ajaribu kuipeleka haiwaki awasha haiwaki kwa ile asira pale pale akafanya nini akailani ile gari yake akaiapiza ile gari yake ni mwepesi sana utafikiri yuomba kheri ambapo pale pale angeomba nini angeomba khairi ingelikuwa ni kheri kwake lakini akimbidia katika kuomba nini shari binadamu iko hivyo kadhalika kwa mtoto mtoto wako amekuudhi hakukuridhisha katika jambo fulani si ilikuwa ni bora zaidi umwombee hidayah kuliko kumwapiza sasa wewe umwapiza kana kwamba wamwombea kheri kumbe ndio wamwombea nini maangamivu قال قتادة رحمه الله يدعو على ماله فيلعن ماله وولده ولو استجاب الله له لأهلكه aapiza mali yake alani mali yake na watoto wake na lau kama Allah atamuitikia maombi yake atamwangamiza قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهذا من جهل الإنسان وعجلته ni katika ujinga wa mwanadamu na pupa aliyokuwa nayo حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب ajiombea na kujiapiza nafsi yake na watoto wake na mali yake kwa shari wakati anaposhikwa na ghadhabu wayubadiru bidhalika dua unakimbilia ile dua kama yubadiru bidua fi lkhair kama vile anavyokimbilia katika kuomba kheri akimbilia katika kujiombea shari anapokuwa na hasira kama vile anavyokimbilia katika kujiombea kheri الأولاد نعمة عظيمة وهم زينة الحياة الدنيا بلا شك وتوتو نعمة كبوة ننبام بلا وحاي ودنيا كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا مالنا وتوتو نبام بلا وحاي ودنيا وقرة عين الوالدين in ata'u Allah na watoto wazidi kuwa pumbao la wazazi wao ikiwa wale watoto watamtii Allah subhanahu wa ta'ala yani baba hufurahi akimwona yule mtoto katika taa amwona mtoto wake aelekea katika ibada katika akhlaq njema katika khairi hili ni jambo ambalo namfurahisha mzazi wa Kiislamu ومن دعاء عباد الرحمن كتك دعاء يا وجويما والله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأموم الله سبحانه وتعالى أمبي ووكزاك نوتتواك قنباولا ماتشو سئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية فقال aliulizwa al albasri al-Basri rahimahullah kuhusu hii aya akasema أن يري الله min zaujatihi wa min akhihi wa min hamimihi طاعة llah ni pale Allah amwonyeshe mja wake mwislamu kwa mkeo kwa mke wake au ndugu yake au yoyote anayemsikilia uchungu katika watu wake amwonyeshe akimtii Allah subhanahu wa ta'ala لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل maneno ya kweli kabisa wallahi hakuna kitu kinachopumbaza macho ya muislamu kama amuone mtoto wake au mjukuu wake mtoto wa mtoto wake au ndugu yake au yule anayemwonea uchungu katika watu wake wa karibu amuone ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo ni pumbao la macho kwa kila muislamu atamani aone bali mtoto aweza kuwa ni sababu ya kuongoka kwa mzazi ikiwa atasimamia katika jambo la taa yaweza kuwa ni sababu ya mzazi kuongoka وقال ابن جريج في قوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قال يعبدونك ويحسنون عبادتك pumbao la macho likuwa wakuabudu wewe na watengeneze vizuri kule kukuabudu zile ibada wazifanye sawa sawa wala yajuruna alaina aljarair si watuletee majanga na mabalaya katuvutia sisi balaa kwa kufanya maasi na maovu la وهم أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة أمر الله سبحانه وتعالى برعايتهم وتربيتهم وتنشئتهم على خصال الخير na watoto ni amana kubwa sana ni masuhulia makubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuchunga na kuwalea na kuwakuza katika kheri wa ibadihim an kulli ma yuaddi ila fasadihim wa dayaihim na kuwaweka mbali watoto kutokamana na kila ambacho chaweza kuwa ni sababu ya kuwaharibu na kuwapoteza chochote kile kwa mfano miongoni mwa sababu zilizopelekea watoto wengi kupotea ni hili jambo la kutumia ma playstation haya mimi sijui hiyo playstation inachezwa vipi nishaona na kusikia mpaka watoto ukimbia ma, madaris na shule kwa ajili ya kwenda kwenye vibanda vinavyochezwa ya madude sasa haya madude yawafanya wale watoto wakimbie mpaka shule na madaris kwa ajili yake wewe wamletea mtoto wako nyumbani Masikia PS2, PS3, PS4, si mfika ngapi? Kila mwaka wasikia moja, mbili, tatu, yenda tu. Haifiki mwisho. Sasa kitu kama hiki usawa kwa mzazi ajua ni masdar ya yule mtoto kuharibika fanya nini? Akiweke mbali na mtoto wake. Mbali kabisa hakuna maslaha ndani yake wallahi hakuna maslaha la ya kidunia la ya kiakhira hata mtu akasema lakini nitamwachia siku moja moja eh hey, kwa maslaha gani akila ah, jumapili yuko free takuwa nikimwachia akichezea kwa maslaha gani ala ayi maslaha kuna maslaha gani ndani yake atamfaidisha yule mtoto na ndio siku hizi utaona watoto wengi kuna balada na uzito katika vichwa vyao kwa sababu ya mambo kama haya yani mtoto mtoto awe mzito kufahamu masomo yake awe mzito hata katika maisha yake pia ametendekezwa kiasi cha kuwa amezia akili yake haifanyi kazi sawa sawa nini ni haya madude tu mfano huu natoa mmoja ah kucheza mwache ende akacheze nje na jasho apate afya yake acheze kama hata akacheza mpira lakini wacheza si mpira wa TV ni tuyafanya fanya kidole hivi kisha kitoka nafunga mabao kumi una nini na kidole wafunga mabao na kidole yani apeleka kidule tu tip tip tip, pip, bao hiyo bao wanajitoto la mia tumbo tu dinono alabaga tu mpaka nguo kama baga hivi round wanaona tu kila siku hafanyi kazi yote hafanyi kazi yote amekaa tu kazi yake yeye ni nyumbani tu hatoki wewe mzazi uone wa mdhuru huyu mtoto uone hivyo lakini kuna wazazi hata ajali ajui ni amana hii amewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza juu ya amana habari hapa na yako mengi katika yale ambao ni visababishi vya yule mtoto kupotea atakikana mzazi achunge sana na amweke mbali mtoto wake na vitu ambavyo vitamharibu قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أين ملوامين ziokoeni nafsi zenu na jamaa zenu kutokamana na moto moto ambao kuni zake ni watu na mawe عن ابن عمر رضي الله عنهما حديثنا ما يلزم مريفه nitasimamia tu sababu aslan leo ilikuwa si darasa hii nimeghafilika tu alhamdulillah ala kulli hal نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك